Radio isanganiro mudutunge ku mwanya twacerewe ku mwanya mwamenyereye ukurikirana kw'amakuru mu Kirundi twariko tuyatosora tubaha ikaze agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amaritiro arenga ibihumbi cumi na bibiri y'inzoga bamwe bita akanyabuzima abandi bakayita umuti yarayasheshwe ku mitumba ibiri yo muri zone gitaza komine muhuta y'intara ya rumonge iyo nzoga ntiyemewe n'amategeko nk'uko abazisheshe ku munsi w'ejo harimo intwaro hamwe n'igipolisi babishikiriza ubwinshi bw'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'ugwaruka buri mu bituma ibikorwa by'ugwaruka bigora gukurikirana byashyikirijwe mu ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge ryabaye mu ndwi hariya mu ntara ya karusi nayo imikwa birenga amajana ane itemewe n'amategeko insenga nini ndwi n'imisegeteri igihumbi n'amajana atandatu byakoreshwa mu kiyaga gweru byaraturiwe kuri uyu wa kabiri n'abajejwe intwaro imvo nuko uko ibyo bikoresho bitemewe kurobeshwa muri icyo kiyaga cya gweru nayo imvugo zo kugereranya abantu ku bintu zikoreshwa kenshi n'abategetsi ni mu gihe abantu bo baba bashaka ko ibintu bihanze abanyagihugu bitavugirwa ahabona umwigisha wa kaminuza Evariste Ndayimpenda asigura ko uwo ari umukenyuro wo kubabuza kugira icyo bashikiriza kandi bwari uburenganzira bwabo turabyumva muri bucana yandi y'imvugo iremesha yo kuri uno gatatu muri makuru ahagarariwe na Eric Wimana mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Nduwayo tuguhaye ikatse isanganiro Tongeye kubaramutsa tubahani kaze murano makuru imikwabu irenga majanane itemewe n'amategeko insenga nini ndwi n'imisegetera igihumbi n'amajana atandatu byakoreshwa mu kiyaga gweru byaraturiwe kuri uyu wa kabiri n'abajejwe intwaro n'umutekano muri komine busoni intara ya kirundo musitanteri disimasi nsabyimana asigura ko ibyo bikoresho by'uburobyi bitemewe gukoreshwa muri ico kiyaga agahamagarira abarovyi barobera mu kiyaga gweru bagikoresha mwene ivyo bikoresho bitemewe n'amategeko kubiheba kuko ngo bifise ingaruka mbi ku binyabuzima byo mu mazi mu kirundo twakure anyesi ntawe magazi ibyo bikoresho bitebewe n'amategeko byaturiwe n'abajejwe intwaro muri komine busoni bisanzwe bimwe bifise ubumara bushobora kubangamira ibinyabuzima biri mu kiyaga gweru nk'uko bishikirizwa na disimasi savyimana musanteri wa komine busoni aho amenyesha ko ubwoko bw'imikwabu bwitwa trigo bufise ubumara bwica ibinyabuzima biri mu kiyaga n'ibiyaga byegereye iyo mikwabu bigatuma n'ifi zarobwe hakoreshejwe ubwo buryo zononekara n'ingoga ndetse n'abazihereza mu gihe zoba zamaze kononekara zishobora kubagirira ingaruka mbi disimasi amenyesha yuko hambavu y'iyo mikwabu imisegetera bakoresha ihitana amafi akiri mu magi ihitana amagi y'ifi zitandukanye bigatuma umwimbu w'amafi mu kiyaga gweru ugabanuka gutyo n'amatagisi akagabanuka disimasi sabyimana ahamagarira abarobyi barobera mu kiyaga gweru bagikoresha imitego itemewe n'amategeko ndetse n'isenga kuvavanura n'iyo ngendo kuko ifise ingaruka mbi ku mafi ndetse no kubihereza ayo mafi igatuma n'amatagisi yinjira mu ikomine agabanuka kubera ko umwimbu w'amafi nawe nyine uba wagabanutse akagabisha abo bose barerekera abakoresha mwene ibyo bikoresho ko bihanwa n'amategeko mu kirundo anyesi ntamuhagaze ku bwa radiyo isanganiro Anyesi ntahumagaze urakenuye tuva mu kirundo tuje mu ntara ya Rumonge hamaritiro arenga ibihumbi 12 by'inzoga bamwe bita akanyabuzima abandi bakayita umuti yasheshwe ku mitumbi ibiri yo muri zone Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge abantu batanu aho iyo nzoga yafatiwe bakaba bari mu minwe y'inyamiramabi mu gitaza ngo bashengezwe mu butungane ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago mu mihanda ibiri muri itanu yafatiwemwo ntibayita kumwe kandi ntibahuza ku byo bayihinguramo naho impera n'imperuka ikora kumwe kwa marisiyano na metusera umuhungu wiwe mu gacimbirika gitaza ya kabiri bakoresha isukari agatanga agatangawizi gakeyi icayi hampande y'ikizinu kidasanzwe bita champignon magique mu gifaransa mu guhingura iyo nyobwa niho nakuye n'ibyo bintu mwumvise nadondaguwe icyo metusera adasigura neza kandi giteye amakenga intwaro n'igipolisi ntibigize icyo kizinu kidasanzwe avuga ko cyamuka mu bushinwa se akaba yagishikanye mu gitaza kivuye mu gihugu kibanyi cya kongo icyo abo bahingura iyo nyobwa bahuriza ko nuko abayihereje bashinga intahe ko yabavuye indwara zimwe zimwe nka diyabete n'amakonyera ariko ko bamaze igihe cy'imyaka ibiri bakora atampapuro zerekana ko ibyo bakora batarika hagati y'indwi zitatu n'ukwezi atangaruka mbi zifise ku magara y'abantu ku bwa domitire ntuzwe n'imana musanteri wa komine muhuta icyo ni ikimenyetso ko hari agahaze mu ntwaro hasi akabakebura gutanga amakuru ku babakurira nibatanga inkuru kugira ngo abashoboye gusuzuma impapuro tubikore turabe yuko by'ukuri biriko birakorerwa mu bene gihugu ari ibintu byiza n'abanyagihugu basabwa kwihereza ibyo batohoje ko byasuzumwe ko atangaruka mbi bifise ku magara yabo hamwe no ku rimwe hagati mu gihugu hanini hashoboka uri mu makungu fyonda we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage aya makuru uyakurikira ikibiriraho ubwinshi bw'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'ugwaruka buri mu bituma ibikoresho eh, ibikorwa by'ugwaruka bigora gukurikirana byashyikirijwe mu ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge mu ndwiheze hari muri komine shombo intara ya karusi mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abafashanya n'uburundi mu iterambere abashikiranganji n'abatwara imigambwe bamwe mu gwaruka babona ko byose byokurikiranwa n'ikigo paeje abandi nabo bakabona ko byokurikiranwa n'inama nkuru y'ugwaruka Arthur Kavabushi niho yarari ubwo bwinshi bw'abakorera muri icyo gisata cy'urwaruka butuma urwo rwaruka rujuragirika iyo rwemerewe n'umugambi payeje ngurane nk'uko jean dushimira imana wo mu kirundo abivuga notification de finance umaze kuyironka ukaza gusinya iyo konvanshi bashaka kubwira ngo genda urindire igihe urongoye banki azusinyira hama uzogaruke uje gutora iyo konvansiyo ucitwara kwa noteri kugira ngo byemezwe abakorera muri icyo gisata bakurikiranwa n'inama nkuru y'urwaruka nk'uko gaburiyeri banza witonde arongoye umugambi ya pedere yabishikirije turafite abafite benshi mu burundi araby'urwaruka turafise obebe turafise abeje turafise higasiga payeje anakope sedijebe nini byose bitwarwa hino mbona ko payeje ari umugambi w'igihugu ushobora kwegeranya urwaruka kugwigisha no gukurikirana ibikorwa ku bw'urwaruka nicyo gituma abakorera mu gisata cy'urwaruka bubimenyesha payeje kugira ishobore guhuza ibikorerwa urwaruka bakaba bemeranije ko ibyahavugiwe byose hari umugwi ugiye kuraba uko byoshyirwa mu ngiro arituruka vabufi gitega radiyo isanganiro amakuru yo mu makungu dore mu makuru avugwa mu makungu imbere y'uko tubashikiriza bucana yandi y'imvugo iremesha batavuga rumwe na leta ya banki ni mu gihugu cya santara afurika bagiriza umukuru w'igihugu faustin tuwadera gusubiramwo ibwirizwa nshingiro kubwo mugambi wo gushaka kwitoza gutwara ico gihugu ku nshuro ya gatatu 3e manda mu gifaransa mu mpera z'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu komite igejwe kwandika gushasha ibwirizwa nshingiro ry'icyo gihugu ryosubirira iryo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ryari ryatowe ku ntwaro mfata mfatakibanza ikaba yashyizweho n'umukuru w'igihugu Faustin Touadera mu ndwi nk'uko tubikesha urubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI abo batavuga rumwe na leta bakaba baritwaye muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri ico gihugu ikaba iyo sentare ikaba yitezwe gushikiriza ivyavuye mu birego vyashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta mu minsi iri imbere hakaba hari ubwoba byerekwa ko impari ku byerekeye iryo bwirizwa nshingiro zishobora kubangama hafatiwe ku mvugo zikomeretsa ziguma zicana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi nayo Barthélemy Diaz yahoze ari umukuru w'igisagara cya Dakar mu gihugu cya Senegal yakiriwe igihano cy'umunyororo w'imyaka ibiri na sentare y'intango y'i ni muri dosiye y'urupfu rwa Ndiaga Diouf wo mu mugambwe witwa Parti Démocratique Sénégalais ubutungane rero bukaba bwemeje ingingo y'urubanza rwaciwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri iyo myaka ibiri rero yaciriwe harimwo amezi atandatu azomara mu buroko mukanya tubashikiriza bucana yandi yimvugiremesha vugundemeshe imvugo zo kugereranya abantu ku bintu zikoreshwa kenshi n'abategetsi mu gihe abantu bo baba bashaka ko ibintu bihanze abanyagihugu bitavugirwa ahabona umwigisha wa kaminuza Evariste Ngayimpenda asigura ko uwo ari umukenyuro wo kubabuza kugira icyo bashikiriza kandi bwari uburenganzira bwabo atanga akarorero ku bukene n'inzara aho usanga umuntu yerekwa ibibazo bibayabaye mu ntumbero yo guhisha ibyotegerejwe kwihutirwa eh, gutorerwa umuti ubwa mbere kubivamwo ni kwigisha abantu gusoneranira mbere binashobotse inyigisho nk'izo zikaja mu mashure Francine ndiho kubgayo imigwi y'abantu badasanga ivyiyumviro birashika bakitano kutariko umwigisha wa kaminuza Evariste Ngayimpenda abivuga afatiye cane cane ku mvugo iranga abantu bumvirizwa gusumba abandi bakanarondera ingene bemegwa mu gihugu babicishije mu nzira zitandukanye inzira ya mbere nukoresha ibitsure novuga yuko ari nk'iterabwoba inzira ya kabiri hari aho hakoreshwa ikinyoma inzira ya gatatu naho hakoreshwa ibikorwa kenshi rero ibyo by'ibikorwa biragorana kuko bisaba uburyo bwinshi bisaba gukoresha injabwenge bisaba kandi ko bakaboko baba bigijwe inyuma iyo rero udakoresheje ibikorwa kugira ngo abo twara bakwemera bagushize imbere bakwemere ugaruka amajambo y'iterabwoba kugira ngo cya kinyoma bagifate eh, nk'ukuri imvugo ifata abantu ibagereranya n'ibintu ikoreshwa kenshi mu gihe hari abashaka guhisha ibintu badafitiye inyishu nk'inzara nk'ubukene nk'ibintu leta yashobora kugira mugabo bikayigora cyangwa bikayinanira hanyuma rero bashaka guhoza abantu bafise ibyo basaba bafise ibyo bavuga cyangwa bafise ibyo bidogera muri icyo gihe rero urashobora kwerekana ko abo bantu nibavyogora bazoba batari mu nzira itariyo kandi atari byo cyangwa naho ugaca uza kubafata nk'ibintu kubafata rero nk'ibintu uri kugabanya uburenganzira bwabo kandi usa n'uri kavunira uru urugohe abantu bagukurikira kugira ngo ububahure bagufashe kunumya abo wibaza yuko bohava baserura ingorane ziba ziri mu bantu ingorane ziba ziri mu gihugu uwo mwigisha wa kaminuza asigura ko ingaruka ari nyinshi kubera ko nk'imigwi y'abakiri bato igifise amaraso ashushe itamenya uko yifata ikarengera ababakurira hariho nk'abantu cyane cyane nk'imigwi y'abakiri bato ikunda guca ija hejuru y'abandi ugaca usanga abantu bahumuye abantu babonye ibintu n'ibindi bafise umugani boca abantu bafise ibyo bokwigisha kubera ibyo babonye byiza na bibi abo bantu rero basigara bafite bafise ikibanza gito muri ico gihe rero abantu bakurikiye izo mvugo nibo baca baja habona bakazikwiragiza hose mbere bakamera nk'abazihinduramwo ingendo bagaca rero bikika mu kiza kugira ngo bagira abo baringanije ngo biranashika ko uko kutamenya ingene bakwiye kwigenza bikabatera ikibazo iyo bahuye n’indi migwi nk'iyo bimaze imyaka myinshi nk'abana babikuriyemo bateba bakibaza yuko ibihugu byose ariko bimeze bikagira nk'igihe rero nka bamwe n'abandi bashoboye kujya mu makungu ugasanga bagumanye ya ngendo bakura iwabo mu makungu bagiye bakabaraba nk'agahabwa mwaca bitegereza ati mbega abo bantu bapfuye he usanga rero babaye nk'abantu batwengwa eh, n'amakungu kubera ko batifata nk'abandi ku bwa Evariste Ngayimpenda ngo umuti uri mu kwigisha gusonera uwundi utaravye ikibatandukanya ikindi ngo vyoshigwa no mu mategeko ivyo tuma n'indongozi zica ziyubara Francine ndiho kubgayo na mwigisha Evariste Ngayimpenda murakenuye kuri iyo bucana yandi aniho niho duciye turangiriza makuru twara twateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire na Eric Wimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma